Ebe, hor ikusten da, uh, orai preso, amairu urteko gazte bat preso sartzen aldute, eh, hori eh, uh, lege bat da, eh, atera duten lege bat, beraz ikusten dena da, lehen erraiten duen bezala, eh, jendea, geruta gehiago preso sartzen dute, ikusi dugu ere hor, eh, uh, izan diren, frantzian izan diren azken manifestapenetan, hor, eta azken mobilizazioetan, biziki jende preso, preso sartu dute. Eta preso kondenak biltzen dituzte, sei hilabete, zazpi hilabete, aski duzu eprentsa eh, irakurtzia, oartu gozizte, eta hor justuki, eh, jonen uh, eh, egunean, Tuluzeko presondegia intzinean, bazen uh, elgarretaratze bat, hori uh, hori horiek, eh, egina, bat dira, oitama persona preso direnak uh, azken manifestapen uh, ondutik. Beraz, jendea preso sartzen dute eh, beste baldintzari gabe eta berriz diot preso sartzeak lana galtzen duzu, apartemendua galtzen duzu, zure biziguzia eh, hankaz uh, gora igorria duzu. Mm.